Labrīt, radioklausītāji! Ir 7. augusta rīts. Šodien savu svētceļojumu sāk Rīgas Marijas Magdalēnas draudzene no sarkaņu rekolekciju mācības, jeb dzīvības mācības garīgā centra. Un, uh, pirmais, ko es aicinu uz sarunu, ir Bīskaps Andris, mūsu draugs Gans. Uh, Saka, lūdzu, tā, kāpēc uh, pirmā, pirm, vien, katru gadu jau ir uh, iets no sarkaņiem? Kāpēc, kāda ir saistība Magda, Magdalēnas draudzēji ar, ar dzīvības mācību institūtu? Ja mēs iemīlējām šo vietu, īpaši Covid laikā, kad nevarēja iet un uh, katru gadu no Magdalēnas ir bijis svētceļojums, un pirms dažiem gadiem tas bija kā garīgs svētceļojums uz vietas, tieši šī vietā, šī centrā. Uh, un mums ir daudz kopēja. Mums ir liela draudzība ar eh, priesteri Rolando Britski, kas tātad eh, šajā centrā arī kalpo. Un, manuprāt, eh, priekšsēdceļniekiem tas ļoti attiecīgs, jo tur ir gan vieta, gan teritorija, iespēja braukt ātrāk, iespēja arī nu, justies tiešām kā tādā rekolekciju centrā. Mēs iesākam dienu ar svēto misiju un nu, dodamies ceļā, pamazām iepazīstot ceļa izaicinājumus. Mums ir ļoti daudz bērnu un eh, gribu raksturot mūsu grupu kā tādu nu, starptautisku, internacionālu. Šeit ir gan no Vācijas, ir daži bērni, kas latvieši būdami runā mazliet ar akcentu, ir no īrijas, mums ir brālis Jāzeps no Beļģijas. Tad šeit nav tikai latvieši, bet, kā jūs dzirdējāt, misijas laikā ir gan latviešu, gan, gan uh, dziedājumi latīniski. Un, uh, nu, liels prieks, ka uh, eh, liels bērnu daudzums un ka ģimenes arī šeit. Mēs no rīta laikam skaitījām, aptuveni mēs esam pie 40 cilvēkiem. Daži vēl pievienosies, uh, daži atbrauks uh, citās dienās. Un uh, prieks, ka mēs uh, kā draugi nu, varam gan apliecināt savu identitāti, gan arī paši nostiprināties šajā ceļā. Paldies! Ko jūs vēlētos novēlēt savai draudzēji? šajā svētceļojumā, ko piedzīvot, par ko varbūt lūgt? Manuprāt, šis laiks ir īpašs. Pirmkārt, lūksimies par mieru, un ir viena diena aglonā, kas ar šādu nodomu arī tiks eh, iezīmēta svētkos. Bet miers sākās no tā, ka mēs visi esam nu, piepildīti ar dievu mīlestību, esam žēlstības stāvoklī Būtu otrs aspekts eh, un nodoms, ar kādu mēs ejam. Jēzus ir kopā ar mums caur savu vārdu, un mēs esam kaimālusa mācekļi. Un tāpēc visas šīs dienas, katra ir sava tēma, mēs pārdomāsim kādu posmu šajā ceļā, ko izdzīvoja Emausa māceklis, atklāja augšām celšos Kristu pie maizes laušanas. Tad arī Jāzeps, brālis Jāzeps uzsvēra, ka svētceļams nostiprina mūsu identitāti, kā dieva bērna identitāti. Tas būs vēl viens eh, aspekts. Un uh, gribās lielāku vienotību cilvēku starpā, ģimeņu starpā, arī draudzes identitāti. Un man prieks arī, nu, ka es nebūšu viens, bet pievienosies ir Priesters Karols, Priesters Jānis Priede, un ka mēs uh, katrs savā laikā, ejot kādu noteiktu posmu, nu, būsim šajā garīgajā tādā kustībā, kas vienmēr ir saistīta ar atjaunotni, ar uh, patiešām tādu garīgu atgriešanos. Ja jūs jautājat, kāpēc vajag iet svētceļojumā, mēs zinām, ka Jēzus eh, mums liek saprast no kalna svētībām, ka ir trīs svarīgi aspekti ticības dzīvē, pamatbalsti. Katehizmā tos mums vienmēr māca un atgādina, ka labākie darbi, ja patieksmes, ir lūkšana, žēlsirdības un tuvāk mīlestības darbi un arī gavēnis, jeb gandarīšanas darbi. Tātad šie visi aspekti īstenībā piepildās tieši svētceļojumā, jo mēs mācāmies tuvāk mīlestību. Mēs arī uzņemamies izaicinājumus, un tā ir savaida gandarīšana. Varbūt arī daži no mums šeit arī gavē. Un eh, tad, protams, eh, arī mācāmies gan lūgt, gan kalpot tuvākajiem. Tad, tad visi šie aspekti tā cieši savijušies kopā, arī īsti pat nezinot, kurā brīdī ir kas. Mēs paļaujamies uz dieva apredzību, arī satiekam cilvēkus kurus vēl varbūt nepazīstam. Būsim tādās vietās, kur mūs uzņems un mēs nezinām, kas mūs sagaida, bet ir tāda paļāvība. Šodienas evanģēlijums tiek atgādināts nu, e, pēc tavas ticības, e, pēc tavas lielās, var teikt, vēlmes e, kanānietei, ja tu vēlies izdziedināt, ka es izdziedinu tavu meitiņu, saka, ja es, tad tu tici, tava ticība ļauj īstenot eh, šo brīnumu, ko es labprāt izdarītu, bet ir šis priekšnoteikums, ka tu to gribi un tu tam tici, ka es varu to izdarīt. Un nu, šādu attieksmi man liekas, ka arī mēs kā svētceļnieki ejam. Dzirdam, kā rūtas pērkons, arī nezinām, kas mūs sagaida, bet zinām, ka, ja mēs mīlam Dievu, viss mums nāks par labu, arī ja mēs mazliet tiksim atvēsināti ar kādām lietu slāsēm. Sveicieni no mums visiem, no visiem svētceļniekiem! Paldies! Uh, es ceru, ka arī pateicoties mūsu intervijām, arī tur radio klausītāji var arī garīgi svētceļot mums līdzi. Uh, uz tikšanos vēlāk!